Марійка добре пам'ятає повадки свого Джульбарса. Від собаки не треба втікати. Дівчина закрила обличчя руками, згорнулася в клубочок і завмерла. Вівчарка зупинилась і повернула голову до Есмана, ждучи його команди. Може, той встиг роздивити, що дівча це ще зовсім дитина, і згадав, що вдома у нього лишились доньки, одна з яких така сама, як Марійка. Він не кричить Кусай, бери, а знаком наказує вівчарці йти до нього. Марійка схоплюється на ноги, кров цебенить у неї з плеча. До неї підбігає валя Самойлова, знімає з Марійки ватінку і вправним рухом досвідченої медсестри перев'язує її, подавши на бенти свою сорочку і закривши рану Марійчиним фартушком. Надвечір вони опинилися в ревірі піснява, стогони, сперте повітря. На одних нарах по двоє-троє хворих. У них брудні байкові ковдри, наволочки на подушках темні, слідами невідмитої крові. Зате медичні сестри у світлих халатах і білосніжних накрохмалених наколках на голові. В операційній Марійці зашили рану без ніякого наркозу, тільки по всьому зробили укол після якого дві доби спала непробудним сном. Коли розплющила очі, хвора, що лежала поруч, сказала, а ми вже боялись, що ти не проснешся. Ти ж така слаба і квола, а лікар Трейте наказав своїм сестрам відправляти на той світ усіх, хто не придатний до роботи, з допомогою уколу у вену. Не встигла рана загоїтись, як Марійку знову погнали на роботу. Цього разу її направили в швейний цех. Поставили до машини простручувати табірні плаття. Оце буде твоє робоче місце, сказав наглядач, показав, як строчити, і пішов. Вже потім Марійка дізналась, що на цьому місці працювала киянка Оля. Наглядач Біндер закатував її за те, що постійно не виконувала норми. Норми в цеху були дуже великими навіть для дорослих, а Марійка ж була ще дитиною, до того ж Марійка строчила і вся тремтіла від страху, що біля неї знову з'явиться Біндер. Дівчата знали, що по німецькому Біндер означає сліпий, але він мав на диво зіркі очі. Зранку він залітав у цех невдоволений, бігав по фабриці, немов шайтан, зловісні тіні спотворювали його обличчя. Він горів рівнем зігнати на комусь свій перший гнів. Того разу Біндер зупинився біля машини, на якій працювала киянка Оля. Ніхто не міг пройти, не задивившись на красу цієї дівчини. Рожеве колись обличчя відливало смертельною блідістю, але очі лишились такими ж блакитними, як і тоді, коли вона прибула до Німеччини. Її золотисті коси так і лишились непідстриженими. Німкиня, що стригла усіх, зробила для Олі виняток. Хай ростуть, мовила, потім я відріжу їх для своєї ірми. Біндер почав коперсуватись у її роботі. За мить білки його випуклих очей налилися кров'ю. Спотворене обличчя нагадувало морду вовка. Із страшною злістю він уп'явся руками в дівочі коси, а потім ударив її головою об гострі деталі верстата. Дівчина зойкнула і впала. Рачки позадкувала під стіл, щоб сховатися від нього. Тоді Біндер вхопив великі ножиці і почав штрикати під стіл, не дивлячись куди. Ножиці потрапили в голову дівчини. Оля закричала на увесь цех. Він витягнув її з-під стола і люто топтав ногами. За мертвих тут ніхто не відповідав. Усі боялись потрапити до нього в руки, особливо ж під кінець його біснування. На Олю він навіть не глянув, переступив через її тіло і наказав винести. Більше в'язні її не бачили. Одного разу під час роботи він взявся за одну немолоду польку, як міг глумився над нею. Непритомна ядвіга лежала простерта на підлозі, а він кілька разів піднімав її і з силою кидав знову. Як голодний звір він метався біля своєї здобичі здавалось, ніщо не могло остудити його садизму. Налитими кров'ю очима дивився по боках, шукаючи, чим би можна її вдарити. Під руками опинився стілець, високо занісши його над головою, він ударив її просто в тім'я. Хлинула кров, та й на цьому він не заспокоївся. Ядвігу повернула до свідомості уже в ревірі, видужавши вона стала кульгати. Есесівські лікарі зробили її піддослідним кроликом. Поява в цеху радянських військовополонених підбадьорила дівчат. Колишні медсестри відразу заявили, що вони не збираються виконувати норму і гнути в спину на гітлерівців. Але ж ми шиємо табірну одежу. Це мов би для нас самих, заперечила несміливо Даша. До того ж сам Біндер сказав, хто добре працюватиме, тому видадуть премію німецькими марками і, можливо, навіть відпустять додому. Не вірте йому, сказала Ліда. Цей фашистський кат тільки й думає, як узяти з нас побільше, щоб вислужитися самому. Кожна з нас повинна шкодити їм, як тільки можна. Я от придумала різати на котушках нитки. Машина зупиниться, а за новими нитками треба йти на склад через увесь цех. Біндер злився, що швейний цех не виконує норми. Спочатку він звинувачував у цьому підлітків елітніх жінок. Напхали мені інвалідів і дітей, говорив він шефу. Їх давно пора відправити в транспорт на небо. Тому й накинувся на 16-річну Олю, а потім на хвору ядвігу. Марійка відчувала, що тепер його погляд все частіше зупиняється на ній. Погляд ковував її рухи, і вона дрібно тремтіла. Ось він біжить уздовж верстатів, зупиняється перед Марійкою. Марійка боязко підняла на нього очі і з жахом побачила, як на скронях у нього пульсує синя прожилка. Мов кліщами узяв він її лікоть і миттю поставив перед собою. З усього розмаху вдарив дівчину по обличчю, а щоб вона не впала, спритно підхопив другим ударом в другу щоку.